Yao, ja, Estoy de nuevo quinto, Hello, I am Quinta. Nuevo álbum, pa. Si la madre. sí, mami, di qué pasó. No me recé, no soy Dios. Todavía no me confieso. Y niego la comunión. Sé que me tiran los dados. Espero no estar salado. Para que cuando me llegue la hora no podré estar a tu lado. Me graduó reprobado. Vuelo, vuelo, drogado. Yo siempre estoy calmado. Jamás yo me he dame bendición. Que yo lo hago sin condón. Porque a las pibas les gusta que las jale fuerte siempre de pelo. Ey, jalo yo sin gasolina. Yo no tomo medicina. Esa mierda está muy loca, mejor yo me curo con toda la morfina. Amargo yo soy limón, fresco como una flor. Ah. Piensas que he perdonado lo que tú le hiciste a mi corazón. me gusta ser muy valiente y también me gusta sonar por acá. Ah, pero sé que todavía falta para aquí sonar por toda mi ciudad. Ey, poco a poco lo progreso. Mírame cómo lo invierto. Si usted es el que critica, mejor calladito se ve más contento. A la shit, todo tu beef que me tiras si papi dice sí que yo aquí te hago poco sonreír. No, no, no, yo no soy tu payaso. No, no, no, mejor tú haz algo y cierra los hocico hijo. Yo no soy Dele Winton pero también puedo este chingón. Ey, y sin colgarme de nadie, puedo hacer muy grande con todo este flow. Ey, sueño dinero de pacas y tu puta que me marca. Acepto ya aquí de todo, morenas y altas, gorditas y flacas. Quiero tu pussy, mami, también quiero comer de tu booty, ma. Yo soy solo un morro que está pensando en cómo rifar. Yo lo como que yo quiero porque sé que al final de mí van a hablar. Ey, yo aquí lo hago de cora, siempre agradecido, lo digo en verdad. Ah. me llevo muy bien con todos, también ah. les hablo a mi sex. F, R, I, D, A, también esto bien. Ah. Me consiguen por email y les llegó por FedEx. Dime qué día nos vamos para hacerlo jarco como aquella vez. Yo sé que a veces beso a quien el acto. También a la K, mayo a y te acto. Rompemos todo y hasta el puto contrato. Te robo por dos noches aquí en mi cuarto. ¿Acaso eres medusa? ¿O porque la pones dura? Que no ves que tú me pierdes ya poco a poquito, así que ponte trucha. Ya no me llegan mensajes, ya no me llegan DMs. A ti no te cuesta nada pedir que aquí yo ya sé tu nene. Ma, suéltame puto, que quiero terminar yo. Este verso que le puse dedicación. Si te animas ya, sabes que te esperaré. Y no dudes en que siempre yo te amaré. Gozando el mic, ey, gozando el mic. Haciendo el ritmo, me gusta así. Ya, ya. que, ah, sí que, ah. Ey, house tracks, mami.